Време е да преминеме во седмиот стих, меѓутоа пред да преминеме, значи прво послание до Коринќаните, седми стих, но јас би додал нешто на она што го имав минатиот пат по повод шестиот стих. Значи, прво послание до Коринќаните 13, 6. Сегавате минатиот пат зборувавме за дека љубовта и се радува на вистината. Или би го прочитал целиот шести стих, значи љубовта не и се радува на неправдата, а и се радува на вистината. Значи љубовта, совршената љубов, божествената љубов, агапе, прави дистинкција. Прави разлика меѓу неправдата и вистината, додека не и се радува на неправдата, од друга страна и се радува на вистината. денес денеска живееме време во кое што се прават напори и тоа тие напори се зголемени, поготово со новиот папа, да за обединување. И тоа не е обединување само на христијанскиот свет, туку на целиот свет, на сите религии. Од неодамна имаше објавено на официјалниот, значи, YouTube канал на Ватикан, едно, како реклама, како спот, може би сте го погледнале, може би не, може да ви пратам линк да го погледнете, каде што а, нормално прво го има папата, каде, кој што зборува за тоа дека токму поради различностите во религиите, во светот, потребен диалог, потребно е разбирање, потребна е толеранција, и потоа даваат четири лица, личности, мисля дека првата беше жена, која што се декларира како будист, и вели аз верувам во Буда. Потоа имаме католик, кој што, верува, кој што вели аз верувам во Исус Христа. Имаме еврин, кој што вели аз верувам во Господ Јахве. И муслиманин, кој што вели аз верувам во Господ Аллах. И сите со својот символ, знаете, евреинот со Давидовата звезда, овој со бројаниците, муслиманинот овој со крстот, будистката со Буда, фигура од Буда, И на крајот спотот, значи краток е минута, минута и пол две, завршува со тоа што сите тие испаѓаат повторно, Ели папата пак го има како зборува за толеранција, за љубов, за разбирање, излегуваат сите повторно еден по еден и велат: Јас верувам во љубовта. Вели будиската. Муслиманинот: Јас верувам во љубовта. Излегува католикот: Јас верувам во љубовта. Излегува на крајот кој останува тамо евреинот: Јас верувам во љубовта. Значи се прават напори за обединување, па добро, немаше во спотот, меѓутоа, ете, на некој начин опфатени сите тие така главни религии во светот, се прават напори на обединување на целиот религиозен свет и тоа на темел на љубовта. Бараме и спотот самиот откажува. Значи, што е битно, сите ние сме Божи чеда, сите ние веруваме во љубовта. И тоа е добро на вака прв поглед. Секоја религија декларирана или любов и разбирање и така натаму. И тоа е добро. Меѓутоа, еве цело време, 13 дела, еве 14 дел зборуваме за тоа што е љубовта всушност. Кој е Господ? Која е таа љубов агапе? И видовме, толку во шестиот стих, и затоа ова ми беше може би повод и малку за да навлеземе во седмиот стих, ќе видите, ќе видите и врската која е. А, значи, токму во шестиот стих, любовта сепак прави дистинкција, прави разлика. Любовта не се радува на неправдата, а од друга страна любовта се радува на вистината. Сега да видиме неколку стихови за неправдата. од пат спомнавме еден, ќе го прочитаме при крајот попосле, мислам. Мегуто еве Лука, Евангелие по Лука, да отвориме и да читаме 13 глава. Лука 13 глава од 23 стих. И некој му рече, Господи, малку ли се оние кои се спасуваат? Тој пак им рече, борете се да влезете ни стесната врата. Че видите, сите овие обиди на обединување се правени на широка врата. Исус овде вели, борете се да влезете ни стесната врата, зашто ви велам мнозина ке настојуваат да влезат, но не ке можат. Кога домакинот ќе стане и ќе ја затвори вратата, и ако вие останете надвор и почнете да чукате на вратата и да говорите Господи отворени, нешто слично како вие веројатно што чукле на арката Ноева, тој ќе ви одговори, не знам од каде сте. Тогаш ќе почнете да зборувате, јадевме и пиевме пред тебе, и ти поучуваше по нашите улици, зарем не, не знаеш, нели со други зборови, а тој ќе им рече, велам, не знам од каде сте, одстапете од мене сите кои вршите неправда. И овој пасос, овие стихови, веројатно ве подсетуваат на Мате 7 глава. Таму имаме сличен текст. Значи, овде вели, одете од стапето од мене, не ве познавам вие кои што правите неправда. А во Мате 7 глава, 22-23 стихи, и прочитаме само, Мнози на велики ми речат во оној ден, Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твое име, не изгонувавме ли бесови во Твое име и не правевме ли многу чуда во Твое име, и тогаш јас ке им изјавам, никогаш јас не су ве познавал, Одете си од мене вие кои правите беззаконие. Овде неправда, овде беззаконие. Што е беззаконие, полезно? Неправда е неправда, меѓутоа што е беззаконие? Без закон нешто правите, односно кршење на законот. Прво Јованово послание 1.9, познат стих. Прво Јованово послание 1.9. Ој стих вели, ако ги исповедате своите греови, тој е верен и праведен да не ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Грев, неправда, неправда, беззаконие, предходно вели. 1 Јованово 5.17, тоа е стикот што минатиот пат го спомнавме, кој што јасно вели дека секоја неправда е грев. Односно, да, секоја неправда е грев. 1 Јованово 5.17, првиот дел стик, секоја неправда е греф или беззаконие. Значи, љубовта не се радува на неправдата, љубовта не се радува на гревот, љубовта не се радува на беззаконието. И сега да видиме неколку стиха, каде што повторно Господ преку Павле во Римјаните прва глава, значи ќе отвориме први Римјаните прва глава, прави јасна дистинкција, разлика меѓу неправдата и вистината. Како што љубовта прави разлика во прво послание до Римјаните 13.6. Значи, прво, Јован, се извинувам, Римјаните 1.18, Римјаните 1.18. Зашто Божиот гнев се открива од небото на секоја БЕЗБОЖНОСТ. Овде имам уште додаден збор безбожност, и неправда на луѓето, кои со неправдата ја задржуваат вистината. Јасна дистинкција. Ју неправда е вистина. Тоа со неправдата ја задржувате вистината. Правдата е нешто спротивно на вистината. Втора глава, Римјаните исто, од 5 до 8 стих. Ова се однес, може да се однесе значи, лично на мене, на, се, не, на секој од нас. Но, со твојата закоравеност, значи, во случај кога одбиваме, да се покаеме, да признаеме некој греф. Што вели? Но со твојата закоравеност и со непокајаното срце, сами одсобираш гнев вр себе. Повторно гневот е во центарот овде на внимание, како во предходниот стих. За денот на гневот и на откривањето на праведниот Божи суд кој ќе му даде секому според неговите дела. На оние кои со трпение прават добро и барат слава, чест и непропадливост, вечен живот, со други зборови, а на оние кои се противат и не се покруваат на вистината, а и се покруваат на неправдата, гнев и јарост. Повторно јасна дистинција, разлика меѓу неправдата и вистината. Едно е покорување на вистината, друго е покорување на неправдата. Ако не се корди на вистината, автоматски се покорувате на неправдата, на гревот, на беззаконието. И лека полека сега доаѓаме во, до а, стихови во второ послание до Солуњаните. И секој од нас многу добро знае зашто станува збор во оваа глава, второ послание до Солуњаните, втора глава. Зборува за човекот на беззаконието. Така е насловен. Човек на беззаконието, човек на гибелта. И знаеме кој е тој човек, нели да или треба да кажам јавно. Тој е истиот кој што го има на тоа видео. Кој што е водач на најголемата христијанска а, деноминација во светот. Значи, еве од први стих, да се подсетиме. Ве молиме, браќе во однос на доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и за нашето собирање заедно при Него, не дозволувате брзо да се поколебате во разумноста, ниту да се исплашите ни од дух, ни од слово, ни од послание, како да е од нас испратено, како веќе да настапил Господовиот ден. И вели се, од третиот стих, никој да не ви измами ниту со по каков начин, зашто тоа нема да се случи. Господовиот ден нема да дојде, Додека однапред не се, најде, не се не дојде од паѓањето и не се појави човекот на беззаконието, синот на погибел Кој што се противи, се воздига <clears throat> на се што се нарекува Бог или светиња, така што ќе седне во Божиот храм и ќе се представува себе си како да тој е Бог. Седмиот стих. Зошто тајната на беззаконијето веќе действува само да се отстрани од средината оној кој што сега ја задржува. Осмиот стих. И тогаш ќе се јави беззаконикот, човекот на беззаконијето, човекот на гибелта, човекот на неправдата, можеме да кажеме, беззаконикот кога Господ ќе го убие со здивот на својата уста и ќе го уништи со појавата на своето доаѓање. Значи, од тоа време, која пишува Павле, па се до Христовото доаѓање делува оваа сила, овој човек тоа е многу јасно термински гледано, тоа е оној чие доаѓање е според сатанско действување со секаква сила, со чудесни знаци, со лажни чуда и со секаква неправедна измама за оние кои што загинуваат. Зошто не ја примија што? Любовта кон вистината за да се спасат и пошто не ја примија любовта кон вистината се спасат, тоа Господ ќе дозволи, вели, затоа Бог ќе им испрати заблудна дејност, за да и веруваат на лагата, та да бидат осудени сите кои не поверува на вистината, а имаа задоволство во неправдата. Повторно со овој човек на беззаконието, со папството, со папата, повторно ги има поврзано вистината од една страна, од друга страна неправдата. На која страна е неправдата, на која страна е вистината е многу јасно. Ако не ја примете љубовта кон вистината, значи вистината треба да се љуби, да се прими со сето срце. Ако не, тогаш Господ вели ќе испрати, ќе верувате на лагата, на лажната љубов, на лажното единство и заедништво, и, а сето тоа е затоа што имате задоволство во неправдата, не сте ја примели љубовта кон вистината. Еве, видите, значи таа дистинкција, таа разлика што ја прави љубовта меѓу неправдата и вистината до каде не доведува. Ова е едно денешно време каде што можеме, треба многу јасно да раз, граничиме што е што. Затоа што ова е многу измамливо. Ова допрва ќе биде измамливо. Ние, односно оние кои што ќе останат на Божја страна, ќе се сметаат за луѓе кои што немаат толеранција кон другите, немаат љубов кон другите, па како тоа сите сме за едно, па Иисус се молел за едно, а вие сега нешто изигравате нешто посебно. Ајде да отвориме во 111 псалм. Значи, беззаконие, неправда, греф, тоа е едно те исто. Што е тоа? Кршење на законот. 111 псалм е еден од најдобрите псалми за мене, која станува збор за законот. И кога сакате да му докажете некому дека законот е вечен, законот е непроменлив, еве ги стиховите. 111 псалм, 7 и 8 стих. Што велат овие стихови? Делата на неговите раци. А што е законот? Ако не е дело на неговите раци. Се вистината и судот, сите негови заповеди се постојани, утврдени се за сите времења довека, <clears throat> и внимавајте, создадени врз вистината и правдата. Неправдата овде е исклучена. Нема неправда кога станува збор за Божиот закон, кој што е препис на Божиот карактер, како што прво послание до Крикјаните 13 глава е препис на Божиот карактер. Е љубовта, љубовта е Бог, Бог и љубов. И ајде еве ако толку ние не сме за заедништво, ние сме треба да бидеме. Но врз основа на што? Да, точно, темелот е љубовта, ама вистинската љубов кој што подразбира вистина. Исус се моли во Јован 17 глава за единство, тоа меѓу другото Јован 17, 17, јасно вели и кажува што? Освети ги со својата вистина, твоето слово е вистината. Можеме да избегаме од Божието слово, ако сакаме да бидеме единствени за да имаме исти мисли, да, имаме, да го имаме Христовиот ум. Тоа треба да ни помогне Духот Свети и Словото, вистината. Не можеме лево-десно. Законот исто тука, како што видовме дека е утврден на правдата и вистината. Што има правдата со неправдата? Што има беззаконието со правдата, со Господа? Ништо. Значи да, Бог го љуби грешникот. Тоа да не заборавиме. И ние треба да го имаме тој однос, еден кон друг. Бог го љуби грешникот, но го мрази гревот, беззаконието, неправдата. И затоа љубовта не се радува на неправдата, а се радува на вистината, Кој што е спасоносна, Кој што ослободува. И затоа е тешко, односно е невозможно, да се има единство со грев, со неправда, со беззаконие, со лажни доктрини, ајде сега секој може да верува што сака, ама сите ние сме Божи деца и сите ние веруваме во, любов, веруваме во љубовта. Која е таа љубов? Каква е таа љубов? Таа љубов, вистинската, еве разгледуваме веќе подолго време. И сега ќе преминеме во седмиот стих, значи тоа ми беше малку како идеја да малку го надополниме шестиот стих во ете светлината на настаните кои што се случуваат во денешно време, а и како, затоа што минатиот пат бев и малку покрток, би, <clears throat> па требаше малко нешто повеќе да се каже. И сега во седмиот стих вели таа љубов, значи која прави разлика меѓу неправдата и вистината, се премолчува, вели овој превод. Љубовта се премолчува, или другиот превод, кој што е ревидираниот, кој што е многу по а, во овој случај, вели љубовта се покрива. Сега за да сватиме се, затоа што овој стих имаме четири карактеристики на љубовта и кој што сит, кај сите е заедничко ова се, зборче се, кој што опаќа се или што опаќа. Дали опаќа се? Дали љубовта покрива се? Дали љубовта покрива греот? Че ја видовме, затоа ја правиме таа дистинкција, разлика. Љубовта ја прави таа разлика меѓу неправдата и и правдата, односно вистината. Чи значи, Господ го сака грешникот. И Господ секе направи за да грешникот дојде до покаяние и спасение, ама Господ со гревот не сека ништо се. Значи, кога се вели дека љубовта покрива, и зашто велам дека покрив, покрива е вистинскиот превод, е затоа што се користи зборот стего или стеге на грчки, што значи покрив. Или, можеме да кажеме, љубовта штити. Е, покриот штити. Имавме проблеми ние, оваа црква со покривот наш, знаете, Дорем, јас добро, многу добро знам која ќе залееше некој посилен дошт и трчав со легените таму на неколку места <laughs> да, да спасувам, но, фала на Господа, ете, која се среди покривот, потоа продолживме да средуваме се понатоа, че значи, покривот е многу битна работа. Тој штити, наистина. Тоа е штит. Значи да земеме една практична ситуација. Сите ние по природа обично ги штитиме и браниме близките. Значи мајката си го брани својот син. Својата керка. Или ете некој поблизок, роднина. Обично така сме. И Еве, јас секам некои ситуации во детството не, не, не сум бил, не сум се тепал, не сум се закачал, не сум бил таков тоа е се случило да скршам прозор таму, играјќи футбол. И нормално сега јас ќе кажам дома, не сум јас. И врз на таа лажна информација, па дури и да е вистинска информација, кажете, обично таткото и мајката се склони да си го бранат својото чело. Тоа природно зборувам, вака. И, точно, виновен е некој друг, меѓутоа не е мојот син. Никогаш. Значи, родителите се однесуваат заштитнички кон своите деца. Но, често пати, значи, кога зборуваме природно, а, еве, како што и нагласи, значи, може и синот да е крив, мојот син, еве, да е крив, тоа јас го штитам. Е, любовта не штити така нешто. е љубов агапе не штити. Поготово, кога любовта агапе не се однесува само на тие наши природни врски со нашите од семејството туку се однесува и на браќата и сестрите во црквата. Ова е една заедница, ова е едно семејство. Не треба тука да има брат, сестра поблизок, подалек, подалечен од мене. Не. Љубовта штити, меѓутоа љубовта која штити, го штити грешникот во смисла не разнесува. Еве сега имаме ситуација, имаме ситуација јас и Јани. Сега јас ќе го видам Јани нешто прави некое зло, некоја неправда. Сеја нема ни да седна, може би, со Јани, како што нели не учи Матеј 18 глава, а, туку ќе отидам, ќе му кажам на Данило, ќе му кажам на Трајчи и последен ќе разбере Јани за тоа. А прво требало со него да се соочи. Тоа не е љубов. Од овде, гледано оговарањето или озборувањето, Исуса ме спротивно на љубовта. ме спротивно. вие не штитите. Току вие го раскажувате тоа, го разнесувате, го му правите штета на братот или на сестрата со оговарањето, со пренесување на гласот. И тоа љубовта покрива вели се. И во тоа се не спаѓа греот. Значи, јас сум должен да го, го разобличам греот на, на Јани, значи, под четири очи нормално, како што е постапката. Да не се навраќаме, Матеј 18 глава. И да му кажам на тоа дека греот е страшен, дека не треба. Меѓутоа, треба да бидам, а, значи, заштитнички да се однесу, не, однесувам кон братот или сестрата, било кој да е. Го спомнав Јани, може би, ете, како колеги сме, сме поблиски, меѓутоа не треба да, да има разлика. Дали Јани, дали, не знам, Ивана, дали, не знам, Зоки или било кој. Ова малку попрактично, значи, да сватиме што значи тоа дека љубовта покрива се. Во тоа се спаја сето она што е за спасение на душата никој не спаја греот. Или нешто што е заштета на братот или сестрата. Е, видите колко е возвишена оваа љубов, агапе, колко е, може би, недостижна изгледа за нас, грешници и смртници. Затоа што е тешко ова. Ова е тешко. Сите сме склони, сите сме паднале во таа шема на гјаволот, да, зборим, збориме за, не знам, и овој направи ова, овој направи тоа, се шират гласи на Македонија, пак многу сме, па ние 400 500 и не знам колку верници тука, барем 500 на бројка, а дали се толку не знам. И не само тука, любовта гапе не застанува кај браките и сестрите, току ние треба да бидеме, да се однесуваме заштитнички кон нашиот непријател. Зато што и за нашиот непријател Господ го дал својот живот, односно Исус го дал својот живот. И треба да направиме и за нашиот непријател се што можеме, заштитнички да се однесуваме кон него, како покрив, значи заштита, а, за да го доведеме до спасение кај Господа. А не било што што е спротивен правец да го одвоиме од Господа. Да, тоа е веќе нема врска со љубовта. Еве, може би најубав пример за ова, има повеќе примери, ќе спомнем, може би најубав пример за ова ни запишал Јован во осмата глава. Исус се срекева, односно Исус е предеден предизвик му ја носат Марија Магдалена, голема блудница. Пред Исуса сакаат да го фатат во стапица, да видиме што ќе каже Исус, дали треба да ја каменуваме оваа жена, фатена е на делово прелюба или што? Јован 8 глава. Од трети стих, да се подсетиме. Тогаш книжниците и фарисеите доведува една жена фатена во прелюба, откако ја поставија на средина. <clears throat> Му рекоа, учителе, женава е фатена во самото дело на прелюба. А мој си ни нареди во законот, значи се повикуваат на списите, на Библијата, да ги убиваме со камења таквите. А ти што велиш? Ајде да видиме ти дали го почитуваш Мојсија, списите негови. Тоа го рекоа, но тоа го рекоа за да го искушаат. Имаа задна намера. Немаат чисти намери. За да имаат зашто да го обвинат. Значи, носат жена патена во прелюба, со која што веројатно легнал некој од нив. Ја обвинуваа жената и сакаат да го наседнат Исуса и него да го обвинат. Видите каков дух А Исус што прави? Сите тие се грешници. Олем помал од Марија Магдалена, а што е битно мал ли е, голем ли е гревот? Грев си е грев, води во смрт, нели? И што прави Исус? Што бре ти? Ти ќе обвинуваш Марија, а ти што направи? А ти што направи? Така, така постапи Исус. Почна да ги разобличува тука, јавно пред сите. Не туку се наведна вели и почна да пишува со прстот по земјата. Многу дискретно. Неверојатно. Кај сме ние во ова? То песок, знаете, то песок, кога ќе изгазнаш, после ќе го снема, нема ништо од да тоа. Само за да они лично видат, почнал да пишува прелюба, разбойништво, кражба, не знам што, и секој си се видел себе си таму во песокот, во напишаните зборови. Долго дискретно многу лично. Но бидејќи и натаму го прашуваа, се исправи и им рече ова, повторно е обшто, многу обшто кажано. Значи ништо директно. Кој од вас е безгрешен, нека прв фрли камен врз неа. Чи значи, воопшто не е прелюбник, не знам, не ги именува тука. Кој од вас е безгрешен, вели нека прв фрли камен врз неа. И сите еден по еден се разбегаа. Зато што немаше ни еден безгрешен. И пак се наведна и пак пишуваше на земјата. Продолжи со пишувањето на гревовите. А тие кога го чуја тоа, бидејќи совеста ги убеди, <laughs> излегува еден по еден, почнувајќи од најстарите до последните. И се ова е <laughs> интересно, зашто од најстарите, веројатно, може би, колку си постар, толку си погрешен, мислам, толку поише гревови. Значи. Си влегол во поише греови. И Исус остана сам со жената, и ја сега сам со жената, се исправи и рече, жено, каде си? Ниједен ли не те осуди? Таа да говори: ниједен Господи. Исус рече, ни јас не те осудувам, и се овој многу битен дел исто. Че значи, тоа е љубовта. Љубовта го сака грешникот. Љубовта ги сака и тие, што дошле да ја осудат Марија Магдалена, љубовта ја сака и самата Марија, самата блудница но љубовта не го сака гревот. Вели, оди си и од сега не греши веќе. Че значи, не те осудувам ни аз, но оди и не греши веќе. Немај си работа со гревот, затоа што, како што вели Елен Вајд, гревот е скап бизнес. Многу краток, многу јасен цитат, на реченица. Гревот е скап бизнес. Најскап. Во било кој бизнес може ќе да изгубите <laughs> дали <laughs> има искуство тоа, ќе изгубите некој, некоја паричка по, поголема или помала, но ова, во ова губите се, значи, губите вечен живот, губите највредното. Да. Исус виси на крстот, Лука 23 глава. Накратко само уште некој пример, за да објасниме, за да ни стане јасно што е тоа што љубовта покрива. Што значи љубовта покрива се? Лука 23 глава, 33 и 34 стих. И кога дојдоа на местото наречено Голгота, таму го раснаа него, значи Исуса и злочинците, едниот десно, а другиот лево. Исаја 53 глава вели дека ќе биде меѓу злочинците и закопан таму. Односно закопан меѓу <laughs> богатите, а распнат меѓу злочинците, како да е еден од нив. Исус кој што ги зеде гревовите на сите. И Исус рече, татко прости им оти не знаат што прават. Тоа е љубовта. Го плукаат, го малтретираат, го врегаат, велат, расни го, расни го, значи, гласале за Варава, а не за него, расноте на крстот и дојвели, Господе, прости им, не знаат што прават. И видовме денеска дека Исус не е некој супермен. Тоа е пример најдобр за нас. Но и еве, ако некој може би смета дека, е сега Исус може тоа да го кажеме. Ајде да читаме Дело 7 глава. Последниот стих од Дело 7 глава. Што се случува во Дело 7 глава? Првиот маченик. Укаменуваат Стефан. Тука е и Савле. го гледа сето тоа и затоа често пати знаеме да кажеме кога Стефан и Павле ќе се сретнат горе, <laughs> ќе биде интересна средба. Ќе биде зачуден посебно Стефан. Како тоа Павле се нашол тамо, Тоа е Божјата милост. Знаеме што Господ направил од Савле подосно. Шести стих, седма глава дела. Тогаш падна на колена, че значи Стефан, мава со камење кон него, Пана на колена извика со силен глас, Господи, не зема им го ова за греф. Ова е љубовта, која што покрива се. Не зема им го ова за греф. Стефан се моли за грешниците, за оние што го каменуваат, да Господ им прости, ете, да дојде, и тоа да, не, да, да им го зима за греф. И кога рече тоа, заспа издивна и не смееме да го испуштиме <coughs> примерот со Мојсе, многу сличи не мора ни да читаме, таму во излез 32 глава некаде беше. Што вели Мојсе? Знам, јасно ми е дека направија страшен греф, парафразирам. Но, Господи, поправо мене избриши ме, значи, мојето име избриши ме. Нив не, мене. Тоа е любовта кој што покрива се. И еве сме сега кај Павле, самиот Павле имал голем проблем со, значи Савле станал Павле, се обратил, имал голем проблем со јудејците пред се, кои што биле против Евангелието, против радосната вест, против вистината. И читаме за тоа во прво послание до Солуњаните, втора глава. Прво послание до Солуњаните, втора глава. Многу пропател Павле од своите, не? Со народници. Втора глава про посланието на луѓаните, значи од 14 до 16 стих. Зашто вие, браќа, се угледавте на Божите цркви, кои се во Христа Исуса во Јудеа, бидејќи и вие го претрпевте истото од своите сонародници, како и тие од јудејците. Од оние кои го убија Господа Исуса и пророците, а нас не изгонија кои не му угодуваат на Бога, кои им се противат на сите луѓе, им се противат на сите луѓе затоа што забранува да се проповеда Евангелијата, радосната вест, вистината која што е спасоносна, која што носи спасение. Какво зло е тоа да мислите си да браните, да му браните некому да го проповеда Евангелијата. Страшно зло. Ни вие не сакате да влезете, кој што и вели на фарисеите, нели во една прилика Исус, ама не дозволувате и другите да влезат кои ни бранат, вели, да им зборуваме на народите за да се спасат. Така ги дополнуваат своите греови секогаш, но најпосле Божиот гнев дојде на нив. Павле и неговите браќа ги имале истите проблеми, но иако било така, во Римјаните 9 глава, видите што пише Павле во Римјаните 9 глава. Од први до пети стих читаме. Зборувам вистина во Христа не лажам. Мојата совест ми сведочи за тоа во Светиот Дух, дека ми е многу жал и дека срцето ме боли непрестано. Имено би сакал да бидам самиот како проколнат. Еве ги севите зборови на некој начин. Мој се бара тој да биде избришан, ама, <laughs> ама да ги сочува Господ, да не ги уништи, да не го уништи Божиот народ. Имено би сакал да бидам самиот како проколнат, одвоен од Христа за моите браке, за моите роднини по тело. За тие истите кои што <laughs> такви проблеми ми прават и мене и на вас. Тие кои што бранат да се проповеда евангелијето. И покрај тие непријатности, покрај непријателството што го имал од нивна страна, еве што вели Павле, еве тоа е љубовта која што покрива се. Љубовта која што сака грешникот да се спаси. Имено би сакал да бидам самиот како проколна, да повторам, значи, уште еднаш многу силни зборови. Имено би сакал да бидам самиот како проколнат, одвен од Христа за моите браќа, за моите роднини по тело, кои се израелци, на кои им припаѓаат, сега се повикува на тоа, на што се има, што, на што, што се им припаѓа, му припаѓа на Израел. Посинувањето и славата, заветите и законодавството, богослужението и ветувањата, чии се и татковците од кои што потекнува и Христос. Месијата, Спасителот од нив потекнува, а тие се спротив, против, се противат на спасоносната вест, на вистината. По тело, вели, кој е Бог на сите, благословен во сите векови. Да. Погледнете о Павле. покри сите непријатности, какви се ова зборови. И второ послание до коринкјаните. Еве, зборуваме цело време сите овие поединости и карактеристики на љубовта што се спомнати во 1 Коринјаните 11 глава е дел од таа порака што Павле ја праќа токму до коринќаните пред се. Коринќаните ги имале сите тие проблеми, немале љубов. Не се радувале на вистината на која што требало да се радуваат. И така натаму, и така натаму. Второ послание до коринќаните 12 глава. Да го послушаме овој текст овде сега. Второ послание на Коринјаните, 12 глава, од 10 стик нега да ќе читам. Па таму до крајот на главата. Останувам со добра волја во слабостите, навредите, неволите, имал страшни неволи, навреди, знаете, од пат мек, се со, го сомничеле дека дали е можеби вистински апостол и така натаму, дали тоа што го проповеда е тоа, тоа, И вели, значи, останувам со добра волја во слабостите, навредите, неволите, прогонувањата, притеснувањата, заради Христа, зашто кога сум слаб, тоа сум силен. И сега внимавајте, 11 стих. Станав безумен, вие ме принудивте на тоа. Им се обрехи на коринќаните. Требаше вие да ме препорачувате, зашто во ништо не сум подолен од најпрвите апостоли, ако и, иеко и не сум ништо вели тој самиот. Нема воздигање, љубовта не се воздига, не се образува. И вели, меѓутоа требаше вие да ме препорачате, зашто не сум подален од најпрвите апостоли. Не сум помалку од нив. Апостолските знаци направени се меѓу вас во секакво трпање, во знаци, чудеса и сили. Мислам, треба да ви е јасно, со други зборови вели, дека и јас сум еден од апостолите. Во што добивте помолку од другите цркви? <laughs> Ало, интересен стих. Што е тоа што помолку добивте од другите цркви? <clears throat> Еве, од Солон, Филип и така натаму. Во што добивте помолку од другите цркви? Осем вели што јас не би бев на товар. Е, тоа ли е помолку значи? <laughs> Че јас не бев на товар, јас не барав од вас ни пари, ни ништо за службата, јас самиот си заработав и услужав на Господ. Простите ми е таа вина, вели папе. Видите колко е скромен, колко е понесен. Како е тоа вина некоја. Простите ми е таа вина. Еве, готов сум да дојдам при вас и по трет пат, ако треба. И нема да ви бидам товар и тогаш. Ке дојдам и пак нема да ви бидам товар, никаков. Зашто не го барам вашето, туку вас. имајте на зборовите. Не го барам вашето, барам вас. Вие сте ми битни вашето спасение. било обвинован меѓу другото и тоа дека ете ги користел коринќаните. Значи браќата и сестрите, имал некоја корист од нив. <clears throat> И затоа се овие зборови. Значи нема да бидам на товар, ќе дојдам ако треба по трет пат, зашто не го барам вашето, не барам ни пари, ни ништо, ништо, никаква корист туку вас. Зашто децата не се должни да печелат блага за родителите, туку родителите за децата. А јас со најголемо задоволство ќе потрошам се, имавете овие збори. Со најголемо задоволство ќе потрошам се и самиот ќе се потрошам. Ке се дадам, ке се излеам комплет целосно за вашите души. Еве таа љубов, заштитничка, љубов која што покрива. Кога јас ве љубам толку многу, ќе бидам ли јас помалку љубен? Па и нека биде. Не ви бев товар, И сега ова, ова е малку као цинички кажано, а, упатувајќи ги овие зборови до оние лажни апостоли, оние кои што го обвинувале дека ете се служи со и троштини, со не знам што ги користи на некој начин, вели, па нека биде, не бев товар, но како итар човек ве добив со измама. И сега вели одма, дали ви искористив преку некој од оние кои ви ги испратив? Го замолив Тит и со него го испратив оној брат, зар титве исползува, исползува, значи да ви искористи. Зар не одевте во исти, зар не одиме во исти дух? Не по истите ли стапки одиме, значи? Ние сме едно в сушност. Служиме на истиот Бог. Вие одамна мислите дека се оправдувате, оправдавме пред вас. Пред Бога во Христа зборуваме, а се е тоа, возлюбени мои, за ваша надградба. Не за корист, туку за ваша надграба. Не за наша корист, туку за ваша корист и тоа за вечна корист. За спасение. Зошто се плашам, вели, додава на крајот, која ќе дојдам, да не ве дадам такви какви што да не ве најдам да такви какви што ве сакам, значи да не се случи да бидете поинакви од она што јас сакам и да не се најдам и јас пред вас таков како што вие не ме сакате, да нема веќе вас кавги, зависти, гнев, соперништво, клевети, гордости, немири. Не беше тоа целта на Евангелијето, на веста, на подигањето на црквата. Туку беше се за ваше спасение. И која ќе дојдам пак, да не ме понизи мојот Бог пред вас и да не треба да плачам за мнозина кои сгрешиле порано, а не се покајале за нечистотата и блудството и срамотата што ги направиле. Еве љубовта, која што не се радува на неправдата, на беззаконието, се радува на вистината, се радува на радостната вест на Евангелието и љубовта која што покрива се, е заштитничка. Се однесува заштитнички кон браката. Кој што ете, и го клеветеле, и го напаѓале, и сомнежи стварале меѓу другите браки и сестри. И се, меѓутоа, еве го духот на Павле, духот на вистинската љубов. На дело токму пред коринќаните. Тоа е љубовта која што штити, љубовта која што покрива се. А, минатиот пат читавме, љубовта <clears throat> и покрива сите гревови. А од друга страна, ако оговараме, ако зборуваме, го правиме сосема спротивното. Тоа спомнав предходно, но еве на самиот крај, што нема врска со љубовта. Можеби се токмам да зборам на таа тема понатаму во правец на Дан, знаете кој е Дан, едно од единственото племе кој што го нема во откровение од 12 Израелеви племиња и зошто е бил отфрлен Дан неговото племе? Од 12 племиња тоа е едно, а од 12 ученица, ученици Јуда отфрлен самиот тој заврши како што заврши. Зашто Јуда и Дан имале слични карактеристики. Дан бил тој вели таму како змија која што скока и го апе конјот за да падне конјаникот, што асоцира токму на тоа оговарање, опадјање, тоа е духот на гјаволот, сушност, а и Јуда, ако читате во копнеж на вековите, Јуда вели, ха, Јос, Јуда, мислам на еве, Јован, мислев, Јован, Јосиф го изговорев. Јован, брз, ваков, таков. Матеј, ова му фали, тоа му фали. Овој другиот, никој ништо не вреди во неговите очи, само он е вреден. Правил сплетки постојано меѓу браќите и сестрите таму, во црквата, тогашна, првата. А знаете, што Господ највеќе мрази? Сите тие шест работи, има седмата, која што највеќе мрази е Оне кој што прави раздор меѓу браќата и се гади да од тие работи. Но наистина тоа нема ништо врска со љубовта и наистина тоа е еден проблем кој што, со кој што треба сите да се позабавиме, да бараме прошка и да бараме помош од Господа. Љубовта покрива се, љубовта е заштитничка, љубовта го сака грешникот, а го мрази гревот. Нека му е слава на Господа. Амин.